Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Noć je prvog na drugog studenog 1918. godine. Na njemački brodu krcava se Mehmed Talat Paša, do prije dva tjedna veliki vezir Osmanskog carstva, uz Enver Pašu i Džemal Pašu, član triumvirata Mlado Turaka, koji su od 1908. vladali Osmanskim carstvom. To je carstvo u Prvom svjetskom ratu bilo saveznik centralnih sila, ali 28. rujna 1918. kapitulirala je Bugarska, također saveznica centralnih sila i kopnena veza veza Osmanskog carstva s Njemačkom prekinute. 7. listopada vlada koju je vodio Komitet za uniju i napredak dala je ostavku. Dva dana kasnije novu je vladu sastavio Ahmed Izet Paša. Ta će vlada 30. listopada u Luci Mudros na grčkom otoku Lemnosu potpisati primirje sa silama Antante. Talat Paša dao je ostavku na funkciju velikog vezira 14. listopada. Sada se u noći 1. na 2. studenog spremao otići iz Osmanskog carstva. Ukrcao se na njemački brod i otplovio za Sevas Sevastopolj na Krimu, koji je tada bio pod kontrolom njemačke vojske. Na brodu su mu društvo pravili i kolege iz triumvirata mlado Turaka, Džemal i Enver Paša. U Sevastopolju se Talat Paša u pratnji nekadašnjih kolega ukrcao na vlak za Berlin. Tamo je stigao 10. studenog dan nakon što je abdicirao njemački car Wilhelm II i proglašena Njemačka republika. Talat Paši ta previranja nisu zasmetala. Nakon kratkog boravka prvo u hotelu na Aleksandar placu, nakon toga u još nekim mjestima pronašao je udoban stan. Hans Lukas Kizer u knjizi Talat Paša, otac moderne Turske i arhitekt genocida, piše. Talat se konačno preselio u veliki stan koji su mu našli prijatelji u Hardenberger Strasse 4, danas trg Ernsta Reutera blizu željezničke postaje u zoološkom vrtu. Friedrich Ebert, novi kancelar iz socijaldemokratske partije, potpisao je dokument koji je legalizirao boravak Talat Paše i njegovo putovanje po Njemačkoj. Njegova supruga Hajrija pridružila mu se u proljeće 1920. Stari prijatelji u Ministarstvu vanjskih poslova pokazali su se vrlo uslužnima. Ministar vanjskih poslova Wilhelm Zolf pisao je veleposlanstvu u Istanbulu da će Njemačka naravno pružiti azil Talatu i Enveru svojim dugogodišnjim saveznicima. Oskar Wasserman, član odbora Deutsche Bank, Hanna Wangenheim, udovica preminulog njemačkog veleposlanika u Osmanskom carstvu i mnogi drugi, ponudili su gostoprimstvo bivšem velikom veziru i njegovim drugovima. Talat je u pismima tvrdio da nema sredstava za život, ali imao je novca da u Berlinu izgradi propagandno središte i da naširoko putuje po Europi. Sve u svemu, bivši veliki vezir udobno se smjestio u Berlinu i uz pomoć lažne putovnice brzo je nastavio agitaciju protiv planova sila Antante s Osmanskim carstvom. Lažna putovnica i novo ime, sada se zvao Ali Saj ili neumorni radnik, bila je potrebna jer su ga tražili Velika Britanija i nove osmanske vlasti, koje su ga 1919. u odsutnosti osudile na smrt. Nova vlada u Istanbulu nije bila jedina koja je tražila da Talat Paša, životom plati za svoje postupke. Talat Paša rođen je 1874. u Edernama ili Jedrenu ili Drinopolju u europskom dijelu Osmanskog carstva. Otac mu je bio niži carski službenik, on se zaposlio u telegrafskoj tvrtki. Ali ubrzo su ga osmanske vlasti uhapsile zbog subrzine djelatnosti. Dvije godine proveo u zatočeništvu, a kada je pušten imenovan je za glavnog tajnika pošte i telegrafa u Solunu. Tada se pridružio pokretu mlado Turaka koji od Osmanskog carstva htio stvoriti modernu ustavnu monarhiju. Talat Paša postao je važan član Komiteta za uniju i napredak, a nakon mladoturske revolucije 1908. postao je zastupnik u parlamentu. Već sljedeće godine postao je ministar unutarnjih poslova, to je funkciji još nadodao i funkcije ministra pošte i generalnog sekretara Komiteta za uniju i napredak. uči izbijanje Prvog svjetskog rata Talat Paša bio je za savezništvo sa silama Antante, ali nakon izbijanja rata podržao je Envera i Džemala Pašu u njihovom planu da Osmansko car što bude saveznik centralnih sila. Samantha Power u knjizi Problem iz pakla, Amerika i doba genocida piše. U siječnju 1915. u izjavi u kojoj je izvijestio New York Times, Talat je rekao da nema mjesta za kršćane u Turskoj i da im njihovi podržavatelji trebaju savjetovati da je vrijeme da odu. Do kraja ožujka Turska je počela razoružavati armenske muškarce koji su služili u osmanskoj vojsci. 25. travnja 1915. na dan kada su sile Antante napale Tursku, Talat je zapovjedio hvatanje i pogubljenje nekih 250 vodećih armenskih intelektualaca u Istanbulu. U svakoj od čest turskih istočnih pokrajina lokalni armenski uglednici doživjeli su sličnu sudbinu. Armenski muškarci u seoskim područjima bili su isprava unovačeni da služe kao tovarne životinje, da bi prebacivali opskrbu za tursku vojsku na bojištu, ali je uskoro i to postalo predostojanstveno postojanje za izdajničke kršćane. Crkve su oskrnavljene, armenske škole zatvorene i učitelji koji su odbili preobratiti se na islam ubijeni su. Posvuda po Anadoliji vlasti su izvjesile zapovjedi o deportaciji, koje su nalagale da se Armenci prebace u logore koji su bili podignuti u Sirijskoj pustinji. U stvari, turske vlasti znale su da nijedan logor nije pripremljen i više od pola deportiranih Armenaca umrlo je putem. Nastavljanjem deportacije siročadi prema njihovim odredištima tijekom jake zime, napisao je Talat, osiguravamo njihov vječni počinak. Planinska visoravan u istočnoj Anadoli bila je naseljena uglavnom armencima, kršćanima. Ostatak stanovništva uglavnom su činili kurdi muslimani. U starom i srednjem vijeku tim su područjem vladali armenski vladari. Ponekad bi dijelom tog područja zavladali i strani vladari. U 15. stoljeću tim su područjem zavladali osmanski sultani i to je područje postalo dio golemog osmanskog carstva. Početkom 20. stoljeća pod osmanskim sultanom bilo je oko 2,5 milijuna armenaca. Mlado Turci su brzo nakon dolaska na vlast postali sve sumnjičavije prema Armencima, koje su optuživali da surađuju sa stranim silama. Nepovjerenje prema kršćanima povećalo se nakon poraza u prvom i drugom Balkanskom ratu u kojima je Osmansko carstvo izgubilo skoro sve posjede na europskom kontinentu. Stotine tisuća muslimanskih izbjeglica iz Europe došle u Anadoliju i tako se sukob između Armenaca i muslimana samo zaoštrio. Armenci su zatražili zaštitu od stranih sila kada je izbio prvi svjetski rat, Rusko carstvo u čijem sastavu je bio i značajan broj Armenaca zatražilo je od Armenaca u Osmanskom carstvu da se pobune protiv osmanske vlasti. U siječnju 1915 osmanska vojska pod vodstvom ministra rata Envara Paše doživjela je težak poraz od ruske vojske u bici kod Sari Kamiša. Za poraz u bici okrivljeni su Armenci koji su služili u osmanskoj vojsci. Prvo su razoružani i prebačeni u radne jedinice, nakon toga je počelo njihovo ubijanje. Bio je to početak masovnog nasilja protiv Armenaca. Samantha Power ovako opisuje događaje u gradu Erzinđanu. U lipnju 1915. Erzinđan je bio ispražnjen. Sogomon Tehlirjan, tada 19-godišnjak, marširao je u koloni od nekih 20.000 ljudi s majkom i braćom i sestrama. Dvije sestre od 15 i 16 godina i još jednom od 26 godina koja je nosila dijete od dvije i pol godine, te dva brata od 22 i 26 godina. Put je bio strašan. Naoružani stražari koji su navodno štitili konvoj prvo su odvukli Tehlirijanove sestre u grmlje kako bi ih silovali. Onda su gledali kako je jedan čovjek sjekirom rascijepio glavu njihova 22-godišnjeg brata. Na kraju vojnici su strijelili njegovu majku i udarili Tehlirijana u glavu. On se od udarca onesvijestio. Ostavljen je kao mrtav i probudio se nekoliko sati kasnije u polju prepunom leševa. Zapazio je unakaženo tijelo sestre i razbijenu bratovu glavu. Svi drugi njegovi rođaci nestali su. Pomislio je da je jedini preživjeli u toj karavani. Ubojstvo Armenaca nisu ostala tajna. Već u srpnju 1915. veleposlanik Sjedinjenih američkih država Henry Morgenthau stari sakupio je dovoljno informacija i 10. srpnja poslao je ovaj telegram u Washington. Progoni Armenaca zadobivaju nezabilježene razmjere. Izvještaji iz različitih područja ukazuju na pokušaj da se iskorini miroljubivo armensko stanovništvo i da se kroz arbitrarna hapšenja, strašna mučenja i protjerivanja i deportacije s jednog na drugi kraj carstva, praćene silovanjem, pljačkom i ubojstvima koja se pretvaraju u pokolje, ono osiromaši i uništi. Ni osmanske vlasti nisu krile ta ubojstva. Morgentau je izvijestio da se Talat Paša hvalio svojim prijateljima da je u tri mjeseca učinio više na rješenju armenskog problema nego što je to trebalo sultanu Abdulhamidu. U dvije godine, 1895. i 96. taj je sultan dao ubiti oko 200 tisuća armenaca. Talat Paša je Morgentaua upitao može li američka vlada stupiti u kontakt s osiguravajućim društvima New York Life Insurance i Equitable Life of New York da pošalju osmanskim vlastima popis armenaca koji su s tim tvrtkama imali ugovorenu policu životnog osiguranja. Talat Paša izjavio je Morgentau. Praktično su svi oni mrtvi i nisu ostavili nasljednike. Vlada je sad uživatelj tih polica osiguranja. 24. svibnja 1915. sile Antante poslale su osmanskoj vladi zajedničku deklaraciju u kojoj su osudili zločine protiv čovječnosti i civilizacije i upozorili članove osmanske vlade da će osobno biti odgovorni za pokolje. Ali Talat Paša i drugi članovi vlade osjećali su se sigurnima. Talat Paša sklonio se u Njemačku kojemu mu je i nakon što je postala republika davala utočište. Ali u Njemačkoj je bio i Sokhomon Teklirijan. Koliko je Armenaca ubijeno u Osmanskom carstvu u ubijanju koje je počelo 1915. ne zna se. Enciklopedija Britanika u članku o armenskom genocidu piše da su konzervativne procjene izračunale da je u tim ubijanjima i marševima ubijeno i poginulo od 600 tisuća do milijuna armenaca. U članku u Armeniji u Hrvatskoj enciklopediji piše da je između 400 i 550 tisuća ljudi okrutno ubijeno, jednako toliko poginulo ih je prilikom progona u pustinje Mezopotamije. Oko 200 tisuća uspjelo je pobići u Rusiju, a oko 400 tisuća prešlo je na islam da spase život. Nisu svi Armenci izgubili život u Osmanskom carstvu. Jedan od njih sreo je Talat Pašu u Berlinu. Samantha Power piše. 14. ožujka 1921. u berlinskom okrugu Charlottenburg 24-godišnji Armenac prikrao se muškarcu u teškom sivom kaputu koji je mahao štapom. Armenac Sogomon Teklirian, prislonio je revolver na muškarčevu glavu i povukao okidač vičući ovo je osveta za smrt moje obitelji. Krupna se meta srušila. Da ste čuli hitac i vidjeli bijes koji je izobličio lice mladog napadača, mogli biste pomisliti da svjedočite ubojstvu iz osvete za neki drugi zločin, ali tada ne biste mogli nazvati taj zločin genocidom. Ta riječ još nije postojala. kada je Sokho Tehlirijan ubio Talat Pašu, student prava Rafael Lemkin bio je star 21 godinu i studirao je na sveučilištu u Lvovu. Dok je Tehlirijan čekao suđenje u Berlinu, Lemkin je jednog od svojih profesora pitao zašto Armenci nisu uhapsili Talat Pašu zbog pokolja. Profesor je odgovorio da nema zakona prema kojemu bi on bio uhapšen. Lemkin je onda rekao, zločin je kada tehlirijan ubije jednog čovjeka, ali nije zločin kada tlačitelj ubije više od milijun. Samantha Power piše da u trenutku kada je Tehlirijan ubio Talat Pašu, on ga je ubio zbog zločina koji tada još nije imao ime. Rafael Lemkin tom će zločinu 1944. dati ime genocid. U razgovoru s Lemkinom profesor je još izložio cijeli slučaj s Talat Pašom ovako. Uzmite u obzir slučaj seljaka koji je vlasnik jata kokoši. On ih ubije i to je njegov posao. Ako se vi u to umješate, narušavate njegovo pravo. Dakle, prema tome, masovno ubijanje je de facto nešto na što države imaju pravo, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Tu se zapravo reciklira rasprava o konceptu suverenosti. U svakoj varijanti, kako god se tumačila, ta riječ suvereno znači najvišu razinu odlučivanja. Kad se kaže najviša riječ odlučivanja, onda bi to značilo da više nema odlučivanja iznad te razine. Dakle, da o državi ne može odlučivati jer je država koja je suverena politička zajednica zadnja instancija. Kao da se žalite na odluku, na pravosnažnu odluku Vrhovnog suda to nije moguće u normalnim sustavima, kasnije su se pojavili ustavni sudovi sa nekakvim dodatnim elementima, ali izvorno je to bilo jasno. Roma lokuta kao za finita, dakle ta najviša instancija svoje rekla i postupak je završen. Neslučajno, jedan od ljudi koji su s dobrim razlogom ušli u povijest sa lošim imenom, Višinski, je svojevremeno rekao, kao ruski predstavnik u Jedinjenim nacijama, otkad postoji Jedinjene nacije više nema suverenih država što je gruba formulacija, ali u njoj ima istine. Jer znači da se prihvaća barem formalno mogućnost da se o državi odlučuje izvan nje. Rezolucijama, deklaracijama, odlukama, konvencijama i tako dalje. Na koncu Europska unija je umeđu onom što je opet nova pojava uglavila i dva suda koji odlučuju i o Tako da država više u tom pogledu nije neupitno suverena, nema onaj tip suverenosti koji se od Bodena nadalje u europskoj tradiciji razumijeva I zbog toga se događa da će e, država moći biti oglašena krivo. Interesantno i indikativno da su Pinochet i Milošević prva i za sada jedina dva šefa države koji su suđeni pred međunarodnim sudovima. Oba su umrla u međuvremenu, ali do tad se smatrao da se to ne radi, da je to budući su šefovi države, budući su nositelji suverenosti, budući su dakle suvereni, se odnosi na osobe koje nisu osobe nego su institucije. Uvijek se meni pred očima pojavlja ona glasovita scena iz opisa jednog od britanskih časnika koji se spremaju pod Wellingtonom za bitku kod Waterloo ili Waterloo, kako to ko čita. I kad Wellington obilazi svoje trupe, dolazi mladi poručnik i kaže Safi iznad sebe, Vojvodo imamo u viziru naše topovske bitnice na Napoleona, možemo ga pogoditi. I on odgovara riječima koje počne we are not in business, mi se ne bavimo time da ubijamo vrhovne zapovjednike, odnosno suverene, nego da ubijamo vojnike da bismo dobili bitku. Jer se njih ne ubija. Smatrao se kad su anarhističke te takozvane represalije, kako su oni to govorili protiv okrunjenih glava počele krajem 19. stoljeća, da je skandal upravo tomu da se ubija kraljeve. Kad je giljotiniran francuski kralj smatra se skandalom da je on doista kralj, dakle, giljotiniran kao da je obična osoba, kao nekakav seljak ili građanin, bilo što. Dakle, taj je u stanovicom reći mistificirani, metafizicirani koncept suverenosti vlada u dugo vremena. Još danas neki elementi toga postoje u međunarodnom pravu. 9. listopada 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda prihvatila je konvenciju o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. U toj konvenciji genocid opisan kao zločin usmjeren na uništavanje u cijelosti ili dijelom neke nacionalne, etničke, vjerske ili rasne skupine, ubijanjem njezinih članova, nanošenjem teških fizičkih ili psihičkih ozljeda, stavljanjem skupine u takve uvjete života koji mogu dovesti do njezina uništenja, nametanjem mjera što dovode do sprječavanja rađanja u skupini ili prisilnim odvođenjem djece u drugu skupinu. Najzaslužniji za to da je genocid postao zločin je Rafael Lemkin, poljski pravnik židovskog podrijetla, rođen 1900. godine u mjestu Bezvodne pored Bjalistoka, tada u Ruskom carstvu. On je stvorio pojam genocid tako što je povezao grčku riječ genos, rod, obitelj, rasa i latinsku cid, ubijanje. Lemki se prvi puta problemom nekažnjenog ubijanja stotina tisuća ljudi počeo baviti kada je Tehlirijan u Berlinu ubio Talat Pašu. Samantha Power piše. Lemkin je bio rastrgan oko toga kako suditi o Tehlirijanovom činu. U jednu ruku on je Armencu davao pravo da potvrdi moralno pravo čovječanstva i da skrene pažnju svijeta na pokolju u Turskoj. Tehlirijanov slučaj brzo se pretvorio u neformalno suđenje pokojnom Talatu za njegove zločine protiv Armenaca. Svjedoci i pisani dokazi koje je podnijela Tehlirijanova obrana iznijeli su na svjetlo dana osmanske užase. New York Times pisao je da su dokumenti podneseni na suđenju jednom za svakda utvrdili činjenicu da je cilj turskih vlasti bilo uništenje, a ne deportacija. Ali Lemkinu nije bilo ugodno što je Tehlirijan, koji je oslobođen na temelju onoga što se danas zove privremena uračunljivost, djelovao kao samopostavljeni pravni službenik savjesti čovječanstva. Strast, znao je on, često će dovesti do izvrta lutanja pravde. Izuzeće od kazne za masovne ubojice poput talata mora prestati, odmazda mora biti ozakonjena. Prvi put Lemkin prijedlog o kažnjavanju zločina masovnog ubijanja ljudi zbog njihove pripadnosti nekoj etničkoj, vjerskoj ili rasnoj skupini podnio na međunarodnoj konferenciji u Parizu koje je organiziralo pravno vijeće Lige naroda. Lemkin je te zločine nazvao zločinima barbarstva i vandalizma. Članovi konferencije koja se održavala 1933. prema Lemkinovim su riječima njegov prijedlog polili hladnom vodom. On nije mogao biti na konferenciji. Njegov je put zaustavio poljski ministar vanjskih poslova poslova Jozef Beck, koji se bojao da će Lemkinov prijedlog razljutiti novu njemačku vladu kancelara Adolfa Hitlera. Zbog tog će rada i Lemkin izgubiti posao tužitelja u Varšavi i živjeti od privatne prakse i povremenih predavanja. I prvi pokušaj kažnjavanja zločina masovnog ubijanja potakli su Lemkina na djelovanje. Nakon kapitulacije Osmanskog carstva, sile Antante okupirali su dijelove tog carstva i prisilila vladu da sudi barem dijelu ljudi odgovornih za ubijanje Armenaca. Samantha Power piše. Početkom 1919. Britanci koji su još uvijek s nekih 320 tisuća vojnika okupirali Tursku, pritisnuli su kooperativnog sultana da uhapsi niz turskih krvnika. Od osam osmanskih vođa koji su vodili Tursku u rat protiv saveznika, uhapšeno ih je pet. U travnju 1919. Turci su utemeljili sud u Istanbulu, koji je osudio dva viša okružna funkcionara za deportaciju Armenaca i za djelovanje suprotno ljudskosti i civilizaciji. Turski sud presudio je da su žene i djeca brutalno prisiljeni u karavane za deportaciju i da su muškarci ubijeni. Oni su ubijeni s predumišljajem, s namjerom, nakon što su muškarcima zavezane ruke na leđima. Policijski zapovjednik Tevfik Beg osuđen je na 15 godina teškog zatvora. Pomoćnik guvernera Kemal Beg obješen je. Sud je također u odsutnosti osudio Talate i njegove suradnike u zločinu zbog zapovjedne odgovornosti u pokolju. Suđenja odgovornima brzo su prestala. Vlada Osmanskog carstva bojala se da će ona biti viđena kao dodatno povlađivanje okupacijskim vlastima. Pogubljeni Kemal Beg postao je mučenik za nacionaliste. Mustafa Kemal, vođa pokreta za nezavisnost Turske, osudio je mir u Sevru iz 1920. kao izdajnički. Između ostalog, uvjeti mira tražile su da osmanske vlasti predaju sve osumnjičene za ratne zločine Međunarodnom sudu. Te godine Mustafa Kemal dao zatočiti 29 britanskih vojnika. Sljedeće godine u studenom on je završio pregovore o predaji tih britanskih vojnika. Zamijenio ih je za zatočenike u britanskom zatočeništvu, koji su između ostalog čekali i suđenje za ratne zločine. Godine 1923. ugovor iz Sevra zamijenjen je ugovorom iz Lozane. Osmanskog carstva i sultanata više nije bilo. Mustafa Kemal stvorio je Republiku Tursku. S njom su u Lozani sile Antante dogovorile sporazum koji nije spominjao progon osumnjičenih za ratne zločine. I onda se govori recimo o suverenom teritoriju neke države, što god to znači, na kojim i nad kojim samo ta država ima svoju oblast i kad su počeli prvi sateliti letjeti, bile su opet velike rasprave o tomu povređuju li ti sateliti nebeski svod nad nekom državom, dakle neću suverenost, jer se smatralo da to od e, našeg teritorija ili bilo koje državnog teritorija vertikalno gore ide do beskonačnosti valjda. To je naravno potpuno bilo opet jedno izmišljeno pitanje, opet zgodno za razne doktorate, magisterije i slično, jer se sve više pokazivalo e, praktički i promjenama prava, dakle tehnički praktički promjenama prava, da suverenost u tom tvrdom, neproničnom smislu jednostavno ne funkcionira. I da onda imamo sljedeće pitanje, imali po definiciji, puno prije i puno više nego James Bond, svaka država license to kill. To je bio jedan od argumenta protiv ukidanja smrtne kazne svoje vremenu. U 60. godinama, danas je to teško razumljivo, u Europi se vodi velika rasprava, prije svega u Velikoj Britaniji i Francuskoj, u povodu prijedloga pa onda odluke da se ukine smrtna kazna. Jedan od argumenta je da je to ovlast države, da nas država ima pravo poslati u rat, dakle dati nas ubiti, ima pravo ubijati, jer u ratu ubijanje nije kažnjivo. Dakle, da je država na neki način iznad i izvan uobičajene pravne predložbe u kojoj je oduzimanje života, ubijanje jedna od najtežih varijanti ili vrsti kaznenog djela. Taj koncept, dakle, da država ima pravo ubijati je ostao. Država ima pravo na vojsku, to je međunarodno priznato. Nijedna država nije sebe proglasila razoružanom, slobodarskom, demokratskom, liberalnom, ne znam kakvom državom, jer bi to bilo kontradiktorno pojmu države. Država ima aparat sile koji opet može ubijati. Imate že e, britanske bobije koji nemaju oružje, ali to je ipak izuzetak i oni imaju tzv. armed units, dakle naružane postrove koje će intervenirati ako stvari odu predaleko. Dakle, ona ima pravo ubijati prema unutra i prema van. Pod danas puno restriktivnim pravilima nego što je to nekad bilo, ali to je jedan dio, jedan aspekt definicije države kao aparata sile. I zato je bilo logike, koliko god to ovako malo hladno zvučalo u tom profesorskom stavu, država ima pravo ubijanja. Primjerice, svi znamo da su američki predsjednik i gospođa Clinton sa zanimanjem gledali prenos ubijanja Osama Bin Ladena – čovjeka koji nije bio američki državljanin, koji se nalazio na području treće države Pakistana i oni su imali, su sjedili u prvom redu, tako da kažem, imali su direktan prijenos iz kamera koji su specijalci imali na svojim e, kacigama, vidjeti kako se osamobin Bin Ladena hapsi pa onda kasnije ubija. Neki su čuvali za to termin pornolens, dakle pornografije, violence i nasilje ili porno silje bi to bilo onda kao novu oznaku, ali to pokazuje da se ne samo najjače države kao što se SAD dovode u situaciju da odluče ubijati iznad svojih teritorija. Godine 1942. Jan Karski, član poljskog pokreta otpora, ušao je dva puta tajno u Varšavski geto jednom prerušenu ukrajinskog stražara u jedan od dva aneksa logora za ubijanje u Belzecu. O onome što je vidio izvijestio je poljsku vladu u izbjeglištu, britansku vladu kao i židovske vođe u Britaniji. Karski je onda otišao u Washington. U svom životu Karski je napisao autobiografiju pod naslovom Priča o tajnom stanju, moj izvještaj svijetu. Pogovor za tu knjigu napisao je Zbignjev Čežinski, savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Jimmya Cartera tom pogovoru on je ovako opisao razgovor koji je njegov otac vodio s Karskim 1942. Imao sam tijekom godina prigodu u niz navrata susresti se s Janom Karskim, ali najživlje se sjećam prvog susreta. Tada sam bio mladi dječak. Moj otac predstavljao je tada Poljsku u Kanadi. Jednog je dana rekao da na večeru dovode izaslanika Poljskog pokreta otpora, koji je Kraljevsko ratno zrakoplovstvo dopremilo u Kanadu na putu do Vašingtona. Ne sjećam se cijele večeri, ali sjećam se nekoliko trenutaka. Bio sam opčinjen tim mladim, zgodnim, hrabrim pojedincem, za kojeg sam znao da je posebni kurir poljskog pokreta otpora. Posebno su me pogodila, sjećam se živo toga i danas, njegova zapešća. Ona su bila duboko zarezana i zarašćivala su. Tijekom misije koja će ga odvesti iz Poljske preko Slovačke, Jugoslavije, okupirane Francuske, u Španjolsku i na kraju u Veliku Britaniju, uhvatili su ga nacisti i on je mučen. Kako nije bio uvjeren da u tim okolnostima neće nacistima odati svoje tajne, razrezao si je žile u pokušaju samoubojstva. Iz lokalne bolnice spasio ga je pokret otpora i nakon oporavka nastavio je svoj put. Drugo čega se sjećam iste večeri bilo je kada ga je moj otac upitao o stanju u Poljskoj. Moj otac iz istočne Poljske u kojoj je bila velika zajednica židova. I pitao ga je, jer je moj otac imao poseban interes za židove i bio jako protiv antisemitizma, kakvi su uvjeti za židove. I sjećam se da mu je Karski odgovorio, ubijaju ih. Moj je otac rekao, ubijaju ih? Što mislite po time? Karski je odgovorio, njih ubijaju sve. A moj je otac onda rekao, pa žene, djecu, mislite li sve njih? Karski je rekao, da, kao što sam vam rekao, sve njih. Otac Zbignjeva Bžežinskog nije bio jedini kojemu je teško bilo vjerovati u ono što se događalo od nacista okupiranoj Europi. Karski je otišao do uglednog pravnika i sudca Vrhovnog suda Sjedinjenih američkih država Feliksa Frankfurtera. Razgovor Karskog i Frankfurtera ovako pisuje Samantha Power. Karski je putovao u Sjedinjene države i sastao se sa sucem Vrhovnog suda Felixom Frankfurterom, koji ga je pristojno saslušao i onda odgovorio Ne vjerujem vam. Kada je Karski počeo protestirati, Frankfurter ga je prekinuo i objasnio Ne mislim da vi lažete. Jednostavno sam rekao da vam ne mogu vjerovati. Felix Frankfurter bio je ugledni član američke židovske zajednice i nije bio jedini koji je bio zaprepašten industrializiranim ubijanjem židova koje organizirala nacistička Njemačka. Ono što će kasnije biti nazvano šoa ili holokaust dodatno će potaknuti Lemkina na rad na kažnjavanju takvog zločina. Meni se čini da se to može objasniti jednim pomalo neugodnim tipom anegdote odnosno jednim zapravo ružnim vicem koji se vrtio u Zagrebu početkom 90-ih, kad se pojavili takozvani umproforci, dakle ljudi koji su u ime nacija nadgledali mir, primirje. Među njima je bilo jako puno ljudi iz Afrike. I po tom vicu jedan od tih ljudi iz Afrike piše svojima pismo svojima u Afriku i kaže ovdje je dobro, dobro nas plaćaju, dobro nas hrane, sve je u redu, ali gledamo grozne stvari oko sebe ja ne shvaćam, Srbi i Hrvati toliko ubijaju, ništa ne jedu. Drugim rečima, imate kanibalsku praksu koja se nama civiliziranima čini groznom i neshvatljivom, ali ima smisla ako se radi o prehranjivanju ljudi. Ovo smisla je, molim, e, pod više drugim navodnicima. Međutim, ubijanje ljudi iz principa, zato što pripadaju drugoj skupini, je izvan biologike. To je ono što ne rade druga živa bića. Konsekvencija koja slijedi je e, ružna, zaprepašćujuća, ali jedino moguća. Genocid je pravi primjer ljudske humanosti. Jer to je ono što je specifično za ljude. Humanost nije nešto dobro. Humanost je ono što rade ljudi i samo ljudi. I doista druga živa bića to ne rade. Oni ako ubiju drugo biće, pa makar slično ili identično što se rijeđe događa, to čine jer su gladne a ne zato što pripada krivoj vjerskoj skupini, pa onda svjetonazorskoj i tako dalje ili rasnoj. I zato mi se čini strašno važnije upozoriti na to da treba biti oprezan s pojmovima i shvatiti da je ljudski rod bio u stanju prihvatiti ovo što zovemo danas genocidom kroz stoljeća, najčešće u kontekstu zaštite ili uvjerenja da se radi o zaštiti kolektivnog identiteta. Dakle, naprosto se privaća sljedeći neksus. Ja sam ja, kao osoba, da bih bio ta osoba koja jesam, moram biti pripadnik skupine u kojoj sam rođen, da sam urođenik, ja sam urođen u tu skupinu, etničke, nacionalne, vjerske i tako dalje. I svi neprijatelji te skupine su moji neprijatelji. Dakle, imamo dva monolita koji se međusobno homogenizirani, bismo bolje rekli, sučeljavaju Prema tomu, čim netko pripada drugoj skupini za koju imam razloga vjerovati da je opasna za moju, jer eto, kroz stoljeća su oni bili naši neprijatelji, tu se pojavljuju različite interpretacije. Dakle, ta ideja o, o vjekovnom neprijateljstvu je, kažemo, self-explanatory, dakle, samo objašnjavajuća formula koja je preuzeta iz nacionalističke pripovijesti koja naprosto ne odgovara činjenicama i onda ne može ništa ne objašnjavati. Rafael Lemkin 1944. godine objavio je 712 stranica veliku knjigu pod naslovom Vlast sila osovine u okupiranoj Europi. U njoj je uz komentar sakupio uredbe, zakone i odluke koje su bile temelj nacističke politike istrebljenja židova i njihove okupacijske vlasti u Europi. Znatan dio tih dokumenata Lemkin je sakupio dok je pokušavao iz Poljske pobići na sigurno daleko od nacističkog progona. Njegovi roditelji bit će ubijeni u logorima za ubijanje. Njegov brat obitelji uspjeće se spasiti odlaskom u Sovjetski savez. Ta obimna knjiga bitna je zbog toga što je po prvi puta zločin bez imena, kako je masovno ubijanje od nacista u kupiranoj Europi u govoru 1941. nazvao britanski premijer Winston Churchill, konačno dobilo ime. Samantha Power piše. Lemkin, nekadašnji student filologije, znao je da izbor riječi puno znači. Vagao je između niza riječi, Masovno ubojstvo nije odgovaralo, jer nije uključivalo jedinstveni motiv iza zločina koji je imao na umu. Denacionalizacija, riječ koju je koristio kako bi opisao pokušaje da se uništi nacija i izbriše njezina kulturna osobnost, nije bila dobra jer je počela značiti oduzimanje državljanstva. Lemkin je čitao puno dijela iz lingvistike i semantike. Svoj proces nastoja oblikovati po uzoru na pojedince koji su bili zaslužni za kovanice kojima se divio. Od posebnog interesa za Lemkina bila su razmišljanja Georgea Istmina koji rekao da se odlučio za riječ Kodak kao ime za njegovu novu kameru zbog ovoga. Prvo, kratka je, drugo, ne može se krivo izgovoriti, treće, ne podsjeća ni na što drugo u umjetnosti i ne može se povezati s bilo čim umjetnosti osim s Kodakom. Lemkin je rekao da je trebao riječ koju se neće moći koristiti u drugim kontekstima, kao što bi se mogli koristiti barbarstvo ili vandalizam, ali Lemkinova kovanica morala je postići nešto što istmen nije morao. Ona je nekako morala unijeti jezu kod slušatelja i pozvati na trenutačnu osudu. Lemkin je u riječ genocid našao ono što je tražio. Kad je drugi svjetski rat u Europi završio kapitulacijom nacističke Njemačke, londonskim ugovorom od 8. kolovoza 1945. Sjedine države, Sovjetski savez, Velika Britanija i Francuska utemeljili su sud za ratne zločine. Taj je ugovor sadržavao statut tog suda i kazneno-pravne odredbe koje su bile temelj za suđenje vodećim funkcionarima nacističkog režima. Sudilo im se na Međunarodnom vojnom sudu u Nürnbergu i to za zločine protiv mira i čovječnosti, za agresiju i ratne zločine. Genocid nije izravno spominjao, on se podvodio pod zločine protiv mira i čovječnosti. Lemkin je u Nürnberg došao 1946. kao osobni savjetnik Roberta Jacksona, suca Vrhovnog suda Sjedinjenih država i glavnog tužitelja u Njernbergu. U tom će se gradu Lemkin susresti s bratom Eliasom, njegovom suprugom i dvoje djece. Oni će biti jedini preživjeli od obitelji Lemkin. Najmanje njih 49 ubijeno je u onome što su nacisti nazvali konačno rješenje. U Njernbergu Lemkin nije postigao ono što je tražio. Samantha Power piše. Ako je Lemkin prije bio nemiran, gubitak roditelja natirao ga je na još veći napor. Dane je provodio pritiskajući odvjetnike u dvoranama Palače pravde u Nirnbergu. Neki su bili naklonjeni njegovim ratnim pričama, nekima su one smetale. Benjamin Ferenc bio je mladi odvjetnik u ekipi tužitelja Telforda Taylora, koja je gradila slučaj protiv Einsatz grupa, pokretnih jedinica za ubijanje koje su ubijale židove u istočnoj Europi. On se sjeća Lemkina kao neurednog, dezorijentiranog izbjeglice, koji se manje brinuo o vješanju nacističkih ratnih zločinaca, a više o uvrštavanju genocida u popis zločina koje je trebao kazniti taj sud. Većina tužitelja nastojala ga i izbjeći. Vidjeli su u njemu osobu koja samo prigovara ili na jidišu nudnika. Svi smo bili izuzetno zaposleni. Ta nova njegova ideja nije bila nešto o čemu smo imali vremena razmišljati, prisjetio se Ferenc. Željeli smo da nas ostavi na miru, kako bismo te ljude osudili za masovno ubojstvo. Nije sve bilo loše u Nijenbergu. Robert Jackson koristio riječ genocid kako bi opisao zločine nacističkih vođa. To je činio i zamjenik britanskog tužitelja u Nijenbergu, Sir David Maxwell Fife, koji je riječ genocid koristio u unokrsnom ispitivanju Konstantina von Neurata, bivšeg njemačkog diplomata i rajsk protektora Češke i Moravske. Njega se teretilo za progon Čeha. Ali da bi genocid ušao u međunarodno pravo, trebalo je čekati do 9. listopada 1948. kada je opća skupština Ujedinjenih naroda prihvatila konvenciju o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. Ali ni nakon toga nije lako bilo procesuirati genocid, kamo li ga spriječiti. Sud je organ vlasti. Dakle, vlast može imati onaj ko kontrolira neko područje silom. Ili može kontrolirati silom ako drugče ne ide. Prema tomu, vi ne možete suditi tamo gdje nemate kontrolu nad terenom. Da kažem jedan primjer. Herbert Marcuse je svojim uspomenom koje nije dovršio pisao o tome kako je on bio jedan od osnivača Cije. On je radio u grupi ljudi koji su posle postali jezgra Cije. On je iz toga poslije izašao. Koji su imali prvu zadaću napraviti plan postupanja s Njemačkom nakon što bude poraženo u drugom svjetskom ratu. I taj plan se zvao Zelena Njemačka, što on imao toliko veze s ekologijom, koliko s idejom koju uvijek dijele liberalna i komunistička e, svjetonazorska pozicija, da naime je teška industrija osnova svega i da je na koncu Hitler proizvod krupa i drugih tisena i drugih velikih njemačkih industrijalaca. Dakle, da treba potpuno uništiti njemačku tešku industriju, da treba iz Njemačke napraviti poljoprivrednu zemlju. To je čisti primjer genocida. Vi ćete uništiti sve što jedna država stoljećima ili desetljećima, to uglavnom ipak novije bilo proizvodnje, ti industrijski pogoni stvarala zato što je bila u ratu, izgubila rat i počela rat i sve zaslužila da izgubi rat. To uopće nije sporno. Da biste onda u ime budućeg mira ukinuli materijalnu osnovu, što bi rekao pokojni Karl Marx, za nove njemačke prvo vojne, a onda eventualno nacionalsocijalističke neke nove ideologeme koje bi ugrožavali okoliš. To je nešto što je recimo po sebi Nema dvojbe za mene da je najčišći koncentrirani ratni zločin ikada atomska bomba na Hirošimu i Nagasaki gdje su ubijene desetci tisuća ljudi u roku od nekoliko sekundi ili djelice sekunde, a nakon desetljeća još jedan put toliko od posljedice zračenja ili bombardiranje Drezdena i to su stvari koje još uvijek ne možete e, niti uzeti ozbiljnu raspravu. 52. godina, ako se ne vara, je velika filozofkinja Mary Anscombe u, u Cambridgeu napravila skandal e, buneći se protiv toga da se Trumanu da počasni doktorat s argumentom da je on izvršio najveći ratni zločin bacajući atomsku bombu. Ušlo je to literaturu, ali odluka je svejedno provedena, on je dobio počasni doktorat. Dakle, tu doista ovisi o omjerima snage. I to je recimo argument koji se ovih dana na jedan čudan, pomalo prioritiran način pojavljivao u srpskoj propagandi kad se Srbija preko Vučića branila od pokušaja da joj se, da joj se, njima se tako čini, dakle se Srbiji nametne rezolucija Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici. Umjesto da kao razuman političar, to očito Vučić nije, kaže pridružujemo se tom predlogu, bit ćemo sponzori, da osudimo Srbe koji su činili e, genocidne radnje, u ime toga da bismo pokazali da drugi Srbi, većina Srba s time nemaju veze, nego to da pače osuđu. Rafael Lemkin počeo je 1948. predavati kazneno pravo na sveučilištu Yale, sedam godina kasnije prešao je na sveučilište Rutgers. Tamo će predavati sve do 1957. Pored predavanja radio je na tome da genocid uđe u što je moguće veći broj nacionalnih zakonodavstava. Ali čak i njegova nova domovina, Sjedinjene američke države, nije za njegovog života to učinila. Rafael Lemkin umro je 28. kolova za 1959. Dobio je srčani napad u Njujorškoj 42. ulici dok je išao do svoje književne agentice Naomi Burton. Policija ga je odnijela u najbližu policijsku postaju gdje je i umro. Nakon umirovljenja Lemkin je teško spajao kraj s krajem. Umro je u neimaštini. Pokopan na groblju u Queensu, pogreb je platio američki židovski komitet. Na pogrebu je bio mali broj prijatelja, veleposlanik Republike Koreje i ataše za tisak izraelskog veleposlanstva u Washingtonu. Na njegovom nadgrobnom spomeniku piše voljenom bratu, stricu i ocu konvenciju genocidu. Skoro pola stoljeća od donošenja te konvencije ona neće imati učinkovite mehanizme primjene. Godine 1993. vlada Bosne i Hercegovine podnijela je pred međunarodnim Međunarodnim sudom pravde tužbu protiv Savezne republike Jugoslavije za genocid rezolucijom 827 od 25. svibnja 1993. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je statut Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju. Sud je počeo s radom 18. studenog te godine. Godinu dana nakon osnutka tog suda dogodit će se još jedan genocid. 6. travnja 1994. srušen je zrakoplov koji je prevozio predsjednika Ruande, žuvenala Habjarimanu, koji je vladao tom zemljom od 1973. kada je vojska izvela državni udar i njega, tada generala, postavila na čelo zemlje. Habjarimana se vraćao iz susjednog Burundija, gdje je bio na pregovorima koji su trebali donijeti mir između većinskog naroda Hutu i manjinskog naroda Tuci. Godine 1978. završila je vlast vojske u Ruandi i Imana je tada prvi put izabran za predsjednika. Biran je opet 83. i 88. Za vrijeme njegove vladavine bilo je slučajeva nasilja protiv manjinskih tucija, ali to nije bilo ni izbliza tako nasilno kako je bilo prije vladavine vojne hunte. S njegovom smrću počelo je još gore ubijanje. Samantha Power piše. U prvim danima u Kigaliju ubojice su bili dobro opremljeni vladini vojnici i pripadnici milicije, koji su se u ubijanju uglavnom oslonili na automatsko oružje i granate. Izvan gradova gdje se pokolj postupno širio, ubijanje se prvo obavljalo vatrenim oružjem, ali kako se ubijanju pridruživalo sve više hutua, oružje je postajalo sve nesofisticiranije, noževi mačete, koplja i tradicionalni masu, zdepaste palice s čavlima koji su virili iz njih. Kasnije su odvijači, čekići i upravljači bicikala dodani u arsenal. Ubojice su često nosili oružje u jednoj ruci i tranzistorski radio u drugoj, kako bi čuli zapovjedi. Samantha Power to ubijanje Tucija naziva najbržim i najefikasnijim genocidom u 20. stoljeću. U tri mjeseca nekih 800 tisuća Tucija i manji broj politički umjerenih Hutua ubijeno je u Ruandi. Zbog tog genocida utemeljen je i Međunarodni kazneni sud za Ruandu. Statuti Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i za Ruandu predviđaju odgovornost za genocid, a u postupcima pred tim sudovima više osoba optužena za to kazneno djelo. Za sada su to jedine osude za genocid. Kazniti genocid, a posebno ga spriječiti, nije jednostavno ni danas, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Nasobro tomu, Vučić je dobio značajnu podršku, objektivno govoreći, po broju država koje su se sustegle stegle glasanja ili nisu uopće glasale, time što je inzistirao na činjenicu da se radi o najmoćnijim državama na svijetu koje hoće nametnuti svoje shvaćanje pravde i onda su uglavnom države trećeg svijeta, nekadašnji nesvrstani Afrika, Azija, Latinska Amerika, glasali protiv toga. Dodajem u zagradi, neku sličnu glupost je napravila Hrvatska kad se pojavila potpuno besmislena ideja o Crnoj Gori da donesu takvu nekakvu odnosno da predlože takvu nekakvu rezoluciju kojom bi se osudila Hrvatska zbog genocida u Jesenovcu. I onda je hrvatska diplomacija odgovorila na to s pravom tvrdeći da se radi pokušaj Crne Gore da se opere od činjenice da je, su predsjednici Crne Gore glasali za rezoluciju koja je to protiv Srbije, pod navodnicima ili bez navodnika, pa onda sad da bi ispravili svoju grešku prema braći i sestrama će to reći u Hrvatskoj, to je trebalo reći da, bio je genocid u Jesenovcu, Hrvatska ga kao nova Hrvatska država koja nema s NDH veze osuđuje, ali ne vidimo zašto se sada o tomu govori osim u ovom kontekstu politikanskom, i ne vidimo zašto se onda, ako je o tomu riječ, ne govori o drugim e, logorima iz tog vremena kojima je također ubijen značajan broj ljudi iz područja bivše Jugoslavije pa iz Crne Gore. I to bi bio odgovor. Međutim, pojavljaju se argumenti neki dan u jednim novinama koji glasi kako možemo govoriti o genocidu nad Srbima u Hrvatskoj kad nema nikakve e, sudske presude. Kao što nema niti za genocid nad židovskim stanovništvom u Europi, nad 5-6 milijuna ljudi koji je tada pobijeno, jer je koncept genocida se pojavio kasnije. Dakle, opet se vraćamo na pitanje što je bilo prije i na to da se nacije u svom samorazumijevanju koje je uvijek vezano uz jednu vrst interpretacije povijesti, odnosno vlastite prošlosti, vezuje i u svoje lošije trenutke tako da ih ne žele osuđivati. Turska je tu najčišći primjer koja je potpuno odbila prihvatiti odgovornost za genocid, Srbija je tomu jako blizu, Hrvatska nije na toj razini, isto imamo veoma često situaciju da se zločince proglašava junacima, odnosno herojima. I tu je doista e, nemoguće izaći van iz tog kolopleta ako imate neko ko ćeš pjevati Jasenovac i Gradiška stara e, i sve što zato ide. A da ta osoba bude u poziciji da ne samo da nije osuđena, nego je prihvaćena kao jedan od nosivih umjetničkih simbola hrvatske nacionalnosti. Dakle, to su stvari koje su problem. Slično važi za pokušaje da se govori o strašnim genocidnim zločinima francuskih i prije svega britanskih kolonijalista u Africi, gdje su doista ubijali. Dakle, sve stvari o kojima Velika Britanija i Francuska e, nisu u stanju govoriti, a one ostaju kao problem. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić, emisiju snimio Miroslav Šeb, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2024. godina.